Luzaide bizirik kantolaturik, luzaiden merkatua egun, pesta edera dugu, lehen aldikotz, eta nola ezasi luzaidak batekin, eta erakusliak batekin, eta be aurkezpen bat, zure izena? E, Alberto Larrañeta. Eta zu luzaidara? Bai, luzaidara niz, bai. Eta e, ze ofizio dozu? Ni laborarian niz. Bai, e, baixit e, ardi kasna bat e, egin. Zenta zu aizira ardieki lan etxen? Bai, iten diat kasna etxean, badugu ardiak, eh, ardi buru beltzak, eta behiak, eta ardiain esnia gaznatzen daudena. Bez, noiz eh, hasi uh, zira horren egiten goizuntan? E, eh, uai, mementu untan, bai dela amos minuta zit berotzen, eta bai presura eman, eta gero tako isit. Bez, zenbat denbora behar da hor ateratzeko? E, uai, presura eman eta guk usten dugu horren bat. Eta gero? Eta gero ataka dugu, e, uai, presura emaitean, gogortzen da ez neguzia, eta hori behar dugu hautsi, eta gero ustaian zarri forma baiteko. Eta gero, ala da, irakusteko azta eta gero zuk eramanen duzu hori etxerat? Uh... Eh? Bai, eramango goxi etxerat, gero e, gazne eta eta gero bihar behar da, egun guzia utzi forma ukaiteko, eta gero bihar behar da katze eman. Eta gero behar da utzi hiru elaite dola e, idortzen bezala, bere afinasa eta itia, iteko. Gu etxetik saltzen dio normalki e, iru eleitetan edola, iru eleitetik goiti. Gero, e, badira klientatzuk naute idorro, fierro, ordean, berda, utzi, gehiago demora. Zure ekoizpena, ahondia da? E, Zure produksionia? E, ez dakit erraiteko iru mila kilo edola, holako zait. Eta ibiltzen zira merkatuz merkatu, noiz ibenka, hola? Bai, ibiltzen ferietan edola, e, udan eta hola, Larrazkenean gero negian taula guti hor, eta baitut eh, lan gehiago ardikilan ilan taula, orduan ez nuiz joetien al. E, Iparraldean ere, merkatuetan? E, ez, Iparraldean lehen iten nian hemen doni bane garazin, astelenetan, baina ez, ez nian anitz raiteko anitz saltzen, orduan utzi nian. Ta nahiago diat merkatua bano feriak, feriak itean. Feriak, eta ala, zu luzaidara, ez zer, zer diozu, holako gauza bat antolatzia hemen luzaiden? denen artian badugu bai luzaide bizirik ira asoziazone bat, a, pentsatu dugu hau egitera. E, ez da sekulan itia, ina e, feria bat, bon, behar dugu enxeatu gauzak atzuk eh, egitera. Bakizu jendia jiteko eta kusinat luzaide, luzaide kusteko eta hola. Hala, eh, zenta hemen hasia zen odol husten, pixka luzaiden eta berriz, berpiz, erriaren berpizteko egiten da. Bai, hori egia da ba, e, aida gero eta gehiago kipitzen luzaide. Bai, mementu gira gazte atzuke, eh, hemen plantatiak, eh, batzuk e, ni niz labor, laboraria, baina badira beste atzuk ari dela hemen lanean, edo frantzian lanian, edo hemen tik joaitean lanian, baina hemen bizi, ordean guen artean nahi dugu luzaidea, bakizu, e, bizi pusinu egoit, ukaitia. Ala, zure ez, ez zira bakarrik hortan, hori zire erakusten, bon, presura ezagiduzu, ala, nola geho ustaian ezagriko duzu, ustaia egiten da hori da, ez? Bai, ustaia, ustaia. Eta gero, baduzu besteik ere, aizira ardi hilen mozten, ez? Ba, badira, e, e iru mutikoak, haidila, lau mutikoak haidila ardi mozten, batzuk esku, zaizturrek lan, eta beste atzuk e, goi bezala matxinaik lan. Eta gero, bada, mazte bat iten dila matalazat, lehengo usaian bezala, Eta gizon bat, ahi dela iten. Iletik Hiletik ahi dela ateatzen. E, joan engira horien ikusterat izten dian, milesker. Bai, zuri, pasto gunon. Erakusketa bat uh, eh, pasatu da, ardi hile moztia, zu Michel nungo tagazira. Ni uh, luzaidarra, arnizarrekoa. Luzaidaga, ala, be kontentzira, luzaidek antolatzia olako feria Ba, beti polit da, jendea juntatzen gira, elakatzen gira elgarrekilan, motibo da, pues, e, bestat denak elgarrekilan indezagun. Ofizioz laboraria zira? Ez, ez, ni hainiz e, eh, ate, ate konserba egiten. Ni hainiz auritzen eh, lanean antreprisatian, eta kartzen dugu landesetarik ahatia. Landesetarik? Bai, landesetaik. Ibiltzen zira pentsatzen dut, sasoinean ardi hile mozten, bez? Ba, pues, e, hemen herrian berian pues, eh, batzu bester elgarren la, elgarri laguntzen gira. Bai. Bai. Egirea ibiltzen etxe etxe eh, mozten, baizik pues, ba, egun batzaten laboraleten etxean, beste, egun batez beste etxean. Mm Eta luzaiden bakarrik iten duzu edo luzaidetik ateratzen zira? Ez ez luzaiden bakarrik. Bai. Ba, ba, ba. Ain, ainitzak di badira, ainitzak talde hemen? Mm, bada, bada, bada. Zer. Eta antolatzen dute eh, feria ba. gazteak joiten direlako lanarengatik, ba. baina joiten diren gazteak zer dira gehien bat, laborarita ofiziale edo laborariak bakarrik? Laborarita ofiziale eta gero hemen bentetan, lanian. Bai, bai. Eta generateko gazteak joiten dira? Ba, ba joan behar, joan behute edo iruñat edo kanpoat, eh, luzetetik kanpo. Ba, ba, ba. Eta kontentzira luzaiden eh, egoitia eta hemen bizitzia? Bai, bai. E, probatea dut Iruinen e, bizitzea eta ez, ez naiz guztian eta hemen herrian beste lasaitasun bat da. Bai. bai. Egitaga iritaga baino gehiago, ez? Hori ba, hori da. <laughs> ba, Miresker Michel. Bai, ez da zeren. Beste luzaidak batekin, zure izena? Arantxa. Arantxa. Ara, zu antolatzailetan zira? Bai. Eta luzaide bizirik elkartean bez? Bai. Ogoitarazten luzu, luzaide bizirik nola osatua, nola den? pues bagara e, eh, bederatzi pertsona eh, herrikoak eta bueno, bakoitza badu bere lana, pues hau martxan sartzeko. Zertaik abiatu ziste uh, merkatu edo feria unen antolatzeko? Eh, eske besteraz luzaiden ez dago ezer eta ez da inor etortzen eta orduan pues hau egin dugu pues jendea etortzeko eta bueno, zerbait egiteko berria eta ja nola ateratzen den. Hala ez duzu esuerte eh, dosantzarik ah, aroaren aldetik, neok ere, ala ere ah, bada jende. Ba, ba, etorri da jendea eta, bueno, puesto eta horrelaia etorri dira denak eta, bai, ondo, bai. Erakusliegak nundik eh, datoz, nundik heldu dira? Badira frantziakoak eta hemengoak, eta iruñakoak, eta, bueno, zonakoak, bai. Eta lehen aldia baita zuentzat, ze eh, laguntza bat galdein duzue, beste erri batzuek, jakiteko nola antolatzen zen olako egun bat, edo zuen baitarik ola egin duzue pixkat? Ba, gure, gure airez egin dugu hau, eta bueno, ikusi dugu ja nola aterako den, eta bueno, seguro failuak badirela, baina bueno, e, joan, pues, urrengo urterako badakigu ze, zer egin, o ze beste gauzak egin, edo, bueno, ikusi dugu. Zu gaztea zira, eta hastean hartian, hastean zeiak, uh, eh, egoiten zira? Ez, ez, ez. Aste burutan etortzen naiz luzaidera, baina bestela iruñen nago, bai. Lanak eramantzaitu uh, eh, luzaidetik kanpo, baina hori uh, ez da gauza hondirik egiten al. Zer dira gehien bat hemen uh, laborariak egoiten direnak gazteak? Bo, orain badira, bai, bentetan eta horrela badaude pos, jende gaztea hemen luzaiden, eta bueno, bentekin ondo, baina bestena iruñean joan behar dugu gara. Zure e, eh, gitaragoa egun, nola pasatuko duzu eguna ba, antolatzen, baina ala ere bai, plaza gartzen, ez? Bai, bai, bai. Eh, bueno, jendearekin eta horrela, pues, gustora, bai. Bireske? Zuri, <laughs> txi. Hala, gure itzulia segitzen dugu, luzaide bizirik elkarteko kide bat baginin, eta segitzen dut uh, alkatearen emaztiarekin, baina ez da bakarrik Zuta zaiko gira, ala ere, zure izena? Amaia, Amaia beraz, eh? luzaide ala, eh? oartu zizte dinamika galtzen ari zela, eh, lana ekonomiaren gatik, eta hortako ez duzue amor eman nahi, eta hortako antolatu duzue egun hau. Bai, e, gehien bat ikusteko herriko jendeak ze, ze gogo duen ikuste, e, lan iteko, herria ezautzeko eta bertan ditugun gauzek e, jendeai erakusteko. Zu, luzaide zira, sortzez? Ez, leitzarra naiz. Nafartaga. Bai. Zub, zure xena da hemengo. Bai, hemengo da, bai. bai. Zuk lan egiten duzu hastean hartian hemen, amaia? E, bai, eskolako irakasle, e, e, zonaldeko eskoletako irakaslea naiz, eta, bueno, gero badugu benta bat ere, bai. Zemen. Eskola nola da bile? Ba, gutxi eta baina, bueno, tira bagoaz. <laughs> Egoera ekonomikoak hola segitzen badu, aurre ikuspenak gehi etxagak? Hemen jende gazte gutxi dago eta ja, ba, ba, bueno, e, ez dakite eh, krisiak igual jendea etor, bueltatuko da berriz herrira, lanera, bentekin eta hemen lan pixko bat bada, baina ez dakit, ez dakit ze... Eh. Ba, ontsa da, luzaide bizirik, e, zenta luzaide biziriken, badira, hain bos sei elkarte ez? E, luzaide bizirik, e, udaletxeke behar bat ikusi zuen, elkartu zen herriko jendea, eta bilera hartan atera ziren, e, idei politia asko eta hortik antolatu zen e, e, bizitik. Eta hor herriko jendea sartu da eta lan handia indu hau, hau aurrera ateratzeko. Eta hor sartuta daude, bal, e, makumen elkartea, aiztaria, errin dauden elkarte guztik eta dantzariak eta dena hor sartuta daude. Aro txarra egun, baina jendea hor, ala ere jadanik mitzatu zizte antolatzailean artean, ze kontent? E, nik behintzat postua daukat eta nik kontent nau baino pena herrian ezin izan dela egin eta herriko eh, beste lokalak eta ikusi, ze han ez da bilinor, denak hemen. Baina, mire esker zure likukotasuna emanik. Bai, mire esker zuei. Ego erdi rubiltzen ari edo ego erdi joak hemen eh, den, goxia piztu zaut, eta katalan brotxa eta badut enekin anauzak, anauztak bat, egunon? Ba, anauzeko niz. Zure izan eh, maite, Eh, nola jakin duzu eh, hemen bazela hori, duzaide bizirikek eh, antolaturik? Eh, izan zazkiat, etxean erraiten nola Katalambroxa nahi zuten eta demonstrazioa eitia. Eta eh, telebizateak izan gira hor eh, atxaldean. Ordean inginin baino eta gero eintu beste bizbairu Eta jara horai egin gira luzaideat eta hemen aigira guai bada jendean danate ba. Eta biziki beste edera iten da. Katalan brotxa, ala, pentsatzen duzuk uh, eh, ama nola ikasi zinuen zuk horren egiten? Ba, ba, nik eh, eta xaharek ilankasia dut, eta gero hortik uh, harat segitzen du, gauza bera. Eta nola, ze, nondik elu da, Euskal Herriko deserta da hori, nola da? Aintxe horre ba, zentakuk hemen ikasia du. Nola egiten, ze behar da, Katalan brotxaren egiteko? behar dira arrutziak, behar dira zukria, behar da irina eta behar da gustu fuskaten ezartzeko uh, zerbait. Eta gero behar da burrare eta jara gero erretzia biziki luzeta. da. Zenta hori brotxa aldu da, brotxarekin egiten baita? Edo ba, suian? Suian aitzinean erretzen da. Aintzinean edo gehinean eh, itzulika aziz? Ez ez, aitzinean, suian aitzinean behar da brasa edera izan eta jarek ilan egiten da. Eta zer dira izari esberdinetakoak? Eh, ezberdinetakoak? Ba, bada haundiogua eta bada tipio. Hmm. Eta bon, hemen badugu bat, eganen eh, dugu, goratasunean eh, oita hamar berrogoi zentimetrakoa, unen egiteko zenbat denbora behar da, e, egitzeko? Oh, horren egiteko behar da, horren bat, horren bat eta erdi kondatu, dependitzen duz esu klase den. Pentsatzen duzu hainitz, joan dela egun? Ba, zenta gu guai undarrian gira, bonen biziki einik, <laughs> unat eta lehenbiziko aldia baitu egiten gehela, eta hor dian, hara, eh, entxeatzeko. Suurki jokatu duzu, sobera suurkiz? <laughs> Ez dakit, berdin ba. kriza demorane, jendia, gormantada gelitzen dela? Ba, ba, ez dute erakusten bat eri krizai badela, <laughs> gormant izain dako. Hala, dugu egintzina pasatzerat? Ez hautzen duzu ia, karmele da hori. Ez hautzen zinuen? Ez, enien zartzen. Seme, ba, arekin behar bat bihitz, zure izen jipia? Jean-Louis. Jean-Louis, bez, zuk ere ikasi duzu amarekin, eh, horren egiten? Ba, kotxean. Bai. Zer zira zu ofizioz? Laborantzan. Laborantzan, ez. Eh, zer ekin eizizte etxean ardiekin? Ardi gorriak eta behi blondak. Eta hori zer, amari eskukaldi bat emaiten dako zu, joan otak egin, nola pasatzen da? Ba, esku kalde, aztu botoik, eta gotean, noite behar dure eman, eta Eta ere maitekotan, ere, zu, ja, ikasi duzu nola egiten zen? Ara. Gustu duzu horren egiten? Ba, ba, gustu. Bai. Ba, ba. Merkatuetan, zenbat merkatu gutxi gora bera, doni bane garazi, hemen urbil? Ba, honeko feira egiten du, bai. eta dona zahiko. Bai. Ara. Feriak, eh? Egan nahi du, lehen guziz, ez zirela garazin? Batez. Egeien bat udan? Udan, ba, bakarrik. Ba, eskertuko zitut, mire esker, eta pasai Bai. Josef, jo. Segitzen du nire itzulia, zuri izen tipia? Michela Borna. Ha, ah, nungo taga? Ni aldo dagan ez. Aldo daga? Hai. Ez. E, eh, ze dira zure ganat, eh, edo jakin duzula hemen bazela merkatu berri bat proposatu duzu zure burua? Hai. Ni aitonin, eh, aitonin hori radioan, eta galdein anin, ja, ukaiten alin leki bat, eta bala, entzatzeko. Radio honian entzun zirin? Bai, oso, bai. <laughs> Untxa, bez, untxa ipatu dugu e, irratietan, bai. bez, zu, zu, ala, aldu daga, eta hartzaina edo laboraria zertzira? Ba, hartzaina, ba. Ba, ba, uzu, hauntz gasna, bez, ahuntzekin aizira bakarrik? Ba, ni ahuntzen aiten du, eta gero, bai, ardiak, jorzentu jorrikotu, bai, ardiak eta mendira, bai, eta ordean iten dut gasna, ardienare, bai. Untxala, lazu, bai, jorri behar litazke? Bai, untxala, ez ez da, ez da, beranta hartzen Ba, bera. Arruaren gatik? Ba, ba, ba, obligatia. Behiak barnean, no, no, eta ezin zine horriz. Arrua ez du alde bat, aurten, bai. Bon, arrua ez alde, jendia badala ere luzaiden. Olako egunak, zu bezalako hartzain baten dako, lagungarriak dira? Bai, berriki hasi bainiz, ba, beti laguntz. kusten dute, badela, hauntz gaznare. Eta, hala, egun luzai den, eta udan ah, ibiltzen zira, etxetik kanpo usu hola? Ba, ba, merkatiak iten, itentu, ba, fe, feriak, eta azparne heltzen iz, elizondon Espainian pixkat, eta, hala, feria az feria, eta etxene, etxene eta, hala. Neguan etxen eta primadea ratik aintzina joiten zira merkatu eta ferietara? Ba, ba, ni uh, urte gehiene, genean uh, heltzen uh, eta, bai, ba, bai uh, urte guzia baitut ez eta, hala. Me, miresker, utziko zaitut ala ere, bai. ba, bauzu egiteko. Miresker eta pasa eguron? Bai, miresker, miresker zurei. Ea, badut eh, nerekin uh, bat, ala, eskuararat, erran behar da, zure izena? Ainoa erri barna. Ainoa erri barna. Doni bane garazikoa zira, hori da? Bai, uarte garazi. Uarte garazikoa. Erran behar da, eh, ala, eh, zure egun luzaiden merkatua, eta zure ama luzaidaga dela. Bai. bai. Eta aita? Aita garazikoa. Eh? Ah, eta zure amak galein da dauku itzulpena egitea, berak ez du menperatzen Euskara, hori da? Bai, ebe eh, benta bazar basko da, eta saltzen dute denetai kalkola, sakuak, um, bizutegia, <laughs> eta niz gauza. Eh, badira gauzak ahoitzapenak, luzaidekoak, badir eta niz gauza. Zure amak atxikitzen du, den da? Bai, lehen bazen gure ahaitatxi, gero gura itatxi, eta horai eh, ama eta otxo. Ama eta otxo ari dira lanian hastean eh, ahtian eh, luzaidan? Bai, bai, gero bat dira langile, bat ere laguntzen duena laneko. Gustuko duzuzuk, amari eskukardi ematen emaitia hola? Bai, ikingarria da eta ikasten dugu, nola den saltzea. Ba, badakizu ongi saltzen, nik erraiten aldauzut, ja, nik irratian publizitatea izanen da, hola. Da zure ama ibiltzen da usu merkatuetarat edo egun luzaiden delako egiten du hemen erakus main bat? Bai, bakarrik gaur gero eh, ez du ez abian merkatuetarat. Zenta berak eh, saltegi bat atxikitzen baitu? Bai, gaur zen eh, bizia maiteko erriari. Me... Ba, aipatu du, bakizu kizu behar bada emeia emanen dionez unek be, merkatuetara joiteko edo ez du denborarik? Eh, ez du denborarik, zenta bat du garazin, aitaren da hemen eta etxeak, eh, ez du denborarik soera. Zuk zer din duzu? E, eh, ameka urte. Ameka urte. Eta ze jadanik bakizu, zentanik untsa ikusten zaitut komerzioan edo olako gauzen esaltzeko eta gustuko duzu ez hori? Bai, me gero ez dakite gauza guziak, uh, galdera guzieri jaiten zenta uh, nizbeti hor. Uh. Gaztia zira ere, eh? ikastolan zira, nuna? Eh, garaztiko ikastolan. Ongi pasatzen han? Bai, bai. Hora ezken urtia untsa da. Be, miresker eta besegi olola, eh? Bazak baskorekin. Bai, miresker. Ipagalekoak hemen direla, aldulda batekin eh, mintzatu berri gira. Ta guai, e, eh, ga, inaki berroko erigoin egunon. Bai, egunon. Hala, zu laboraria eta e, behi gasnarekin ari zira, eh? Ba, bereziki behi tropa batekin etxen, eta gero esnea dugu uh, transformatzen, ordean gehien bat egiten dugu behi gasna, gasna idoja, eta gero mozken freskoak ere bai, uh, eh, jaurta eta gasna xuri, gasna fresko olako gauzak. Eta horrez gain, bo, hemen ikusten duzu, eh, bada ere eh, ahatseki asua eta serriki kontserboak horiek ere uh, behi tropatik heldu diren mozkinak dira. gasura ikilan serriak itentugu eta segidako atxikitzen ez ditugu nahatxiak eh, transformatzen ditugu. Behar, behar ezko da etxetik ateratzia, etxetik ere saltzen duzu pixkat? Ba, etxetik ere saltzen dut eh, pixkat, hala, baina e, da ere etxetik ateratzia, bai. Dienden ikustik hori, ahimanetan, baina orta zaparte behar da, internet ere baliatzen duzuzuk edo ez orainik? ez ono, ez ono. ideia dugu beti, baina ez dugu ono demoraik hartia hori baten prestatzeko edo leio baten iteko, mana, ginen da, bere demoraikin. Ba, egan berde ez dela hain aspaldi, eh, plantatu uh, ziztela. Zenta zure eh, bizilagunarekin zira ez? Ba, eta itamekin, eh, ba, gira jende alaike etxen. Uh, ni badu udauntan inen dola urte instalatu nitzala, ordean, uh, bo, urteak pasten dira ere batean, eta eta bon, uh, ere askifite garatu da, eta hala, bo, gure lekoa inadugu pentsatzen dut orain. Zertan da zailena laborari baten uh, bizian? Bo, antipetik ez duzu, eh? zura eh, laborariak eh, baitira. Baina zer da zailena? Ola, lau urte, zure kondu zirela eta... Bo, gero bakotsaren egoera desberdina dira, ere bat iten al, baina gure kasuan egia da inez gauza iten ditugula, ordean badugula laike lan ritmo aski askar bat, pizuatzen baiten dutana da ere uh, denen segitzia, lortzia denen segitzen eta beriziki uh, eh, paper mailan eta historio uh, eh, gauza bada uh, eskualde guzitaik eta ikia da eguneroko lanetik uh, gain heldu diren uh, paperjeria lan horrek guztiak ere pizu direla usu iten dira eguna bukatzean atxetan eta historio hori ere aski pizu da Hala, me, gero orokorki gehiago alde hon ikusten dut txar baino segiarazten segitzeko emeia baitot bainan Bon, ez da beti egetx, baina ez da ni hone Luzeidek antolatzen du merkatu berri bat? Olako eh, egun bati esker, hainitza hageman lortzen dira? Uh, eh, onoko nestu sobera hagemanik hartuik, baina ikusiko, esperantza horrek ilan ere gina gero, bo, hala, etxetik horbil zen, uh, eh, uh, itzordu bat zen, bon, uh, egia da izu, Luzeiden ez zela ono deuze eginik, hor eh, dian okasunia da ere, hemen gure burien agertazteko, jende behia ikusteko, eta, bo, hala, antolatua den eh, ekintza hortan parte hartzeko manera bat da. E, Mireske egin jaki utziko zaitut eh, ala ere zure erakusmainarekin. Mireske ah, eta pasa egunon? Deuzetaz, zieri, adio.